Još kulture. Masu. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture. Dobro večer, dragi slušatelji. Dobrodošli u vašu ponedjeljnu dnevnu, do, ponedjeljnu dozu kulture, kulturaljku. Dora, gdje si nam se ovog tjedna zaputila? Što si nam to pripremila? Pa ovog tjedna sam se zaputila u Palah na sajam ploča. Zanimljivo, evo malo retro atmosfere. Da, malo retro vibre tog vinila, gramofona i cijele te priče. Kada je to bilo? To je bilo u subotu, eh, cijeli dan otprilike od 10 ujutro do 5 popodne. I prepostavljam da je bilo eh, kupaca, ali možda i onih samo koji razgledavaju. Pa je, bilo je bilo onako stalno nekako prohodno, eh, puno ljudi je bilo stvarno, moram priznati. A to je organizacija da, Distune Promotion to organizira u suradnji s Palahom, pa evo možemo poslušati što nam je rekao e, jedan od organizatora, Ronald Rajković. Koje je ovo po redu izdanje? Deseti sajab, znači vinila koji se održava u Rijeci, u organizaciji Stune Promotiona. Odaziv dobar, izlagača ima od svukud, Slovenije, Zagreba, Varaždina. Znači brzo su se popunila mjesta? Da, Znači internacionalno, evo, cijeli Balkan. Internacionalno, da, bilo je evo, osam izlagača i na Facebook eventu se vidi isto svega nekoliko dana je trajao taj natječaj za izlagače. Jesi uspjela možda u razgovoru sa izlagačima shvatiti otkud uopće njima ti vinili, jesu ih eh, skupljali kao klinci ili su kupili ih pa ih samo preprodaju ili ka Sve i svašta. Ima ih koji imaju svoje stare koji kupuju po sajmovima svakakvim Eh, ne znam, stvarno od svuda dolaze vinili, svakakve su tu priče. Pa evo, Leone, pusti ti nama eh, da, da, vidimo, to da čujemo što su mi rekli izlagači. Eh, pričala sam s Darkom Mikulecem, on ima svoj Woodstock Records shop u Zagrebu, znači prodaje vinile i s izlagačicom Jelenom Dragojević. Skupljate li vi ploče osobno? Da, da. Skupljam ploče, od svoje 12. godine. Sad imam 56, znači 44 godine. A koliko ploča imate? A u svojoj kolekciji sad imam oko 750 LP-a koje sam probrao ovaj, ono što najviše volim slušati. Međutim, imam u šopu oko 5000 komada. I kakva je potražnja za pločama? U posljednje vrijeme sve veća, pogotovo kod mlađih ljudi, jer su otkrili da je vinil eh, i same gramofonske ploče da su vjerodostojni nasaž zvuka, a MP3 i CD da više nisu. Znači zvuk ploča je puno bolji od ovoga što danas imamo na modernoj tehnologiji. Da, to se može shvatiti uvjetno. Zvuk ploča je bolji ako se kupi dobra oprema i dobar gramofon sa dobrom zvučnicom. Onda je, nijedan CD nema šanse. Jeste li zadovoljni danas, danas potražnjom Pa da, jesam. Mislim, uvijek volim doći u Rijeku. E, to je stari rokerski grad Hrvatski. Istovremeno je ovdje jako lijepa atmosfera, pa volim doći. I Ron je super organizator. Šta se najviše traži? Kakvi žanrovi, izvođači? Pa rekao bi da se sve manje više traži. Ovaj. me da nije toliko velika potražnja za ex-U rokom, ali je eh, za ostalim žanrovima eh, odlična potražnja. Naročito za 60. i 70. godinama. kakav je odaziv danas na sajmu? Pa ne znam, čini mi se da je skroz solidan. Bio je, eh, mi smo bili na devetom, znači prošlom sajmu i bilo je duplo manje ono, izvođa, iz, iz, iz, e, uh, <laughs> Lagača. <laughs> znači ovo vam je drugi a, Da, a, i, a što, se tiče, što se tiče posjećenosti u smislu ono, ljudi koji dolaze kupovati ploče, pa više manje uvijek dosta dobre. Uvijek, uvijek je mhm. fakat A što najviše traže? Jo, to je tako teško za reći. Ono. Stvarno teško, ko je šta, ono. mislim, ne, nema baš nekakav Mhm. Sad ono specifični žanr ili nešto se traži, ono svašta se traži. A otkud vi nabavljate ploče koje prodajete? Aha, pa mi smo imali nekakve svoje ploče iz naše kolekcije, pa smo nešto kupovali preko oglasnika, pa njuškala, pa na Hreliću, <laughs> pa preko nekakvih poznanstva dolazili do nekih ljudi koji su se htjeli riješiti svojih ploča i tako, ono, razno razni su to ovaj, kanali. A imate li vi svoju najdražu ploču? trenutačno, dakle nije da postoji nadređa ploča meni, nadređa ploča svih ramena. trenutačno mi je nadređa ploča Let Lavin od Nick Cave. Zanimljivo, kaže Darko 750 LP-ica ima, što je impresivno u neku ruku, ali u drugu ruku može biti problem po pitanju prostora koje one zauzimaju. Da, mislim ja pretpostavljam, e, on je strastveni sakupljač, tako da pretpostavljam da on ima jedan dobar prostor posvećen samo tome. <laughs> I evo ima nekih koji su svoj život posvetili samoj prodaj, ploče, imaju, imaju otvorene dućane specijalizirane samo za prodaje da, pa tih dućana je sve više e, u zadnje vrijeme, kao što je i sam gospodin Darko rekao, raste popularnost ploča. Nekako... Skupljaš li ti ploče? Ne, ja ne skupljam ploče, ali moram priznat da mi je baš bilo zanimljivo to vidjet i baš bi voljela imati jednu malu kolekciju, samo što mislim da je veći problem nabaviti gramofon. Da, mogu biti skupi, pogotovo malo kvalitetni, dosta, dosta mogu koštati. Da, da a i nije da imam mjesta, nažalost. <laughs> tako da... Lakše je nekako jednostavnije sve to na nekom MP3 MP3-u nositi. Da, i sve stane u mobitel i <laughs> eto, možda, možda e, taj zvuk, poseban zvuk vinila možda malo tu gubim, ali eto, šta se može. Evo kažu da je u odnosu na prošlu godinu i veći broj izlagača, vjerojatno i posjetitelja, znači nekako sam sajam deseta godina raste. Da, sajam raste, izgleda i koliko se mene čini izlagači su stvarno bili zadovoljni i jako puno ploča je tamo bilo, ja se nadam da su ih, e, da su ih rasprodali. Koje je <laughs> tebi upala u oko, ima li, neka? Jo, ja sam se vratila e, ovako par godina unazad sa svojim glazbenim ukusom pa sam vidjela onu cijelu kolekciju nirvaninih ploča i onu bebu kako pliva ono, Nevermindu. Meni, meni se to baš ovako dojmilo. Tako da... Ne, znači Nirvanu neku bi ti kupila da, za početak. Da, ja bi si kupila neku Nirvanu za početak. A e, možemo evo sada i poslušati što su nam rekli posjetitelji, što su oni kupili, kako se njima sviđa sajam i skupljaju li oni ploče. Imaš li ploče? Imam, imam doma. Koliko ih e, nekih 30-40. <laughs> A od kad ih skupljaš i zašto? skupljam ih već jedno dvije godine, imam gramofon pa da slušam muziku. Je bolja muzika s ploča ili ova CD? Pa da, meni se <laughs> više sviđa sa ploča, taj stari način, zbog, toga ga i koristim i skupljam. Jesi e, prvi put na ovom sajmu? Jesam, da, evo prvi put. skupljaš inače ploče? <laughs> Da, da, da. I koliko ih imaš? E, pa otprilike sam sada nekih možda 400 komada, tako nešto. <laughs> zašto ploče? E, pa od uvijek sam dosta strastvena oko elektronske muze pa sam s njom u biti počela e, skupljati prvu elektroniku pa onda i neke možda starije raritete, jazz, malo indie i tako to. A što se gramofona tiče imaš li jedan više? E, za sad sam imala jedan, ali sad trenutno nabaviti dva da imamo cijeli DigiPult u stanu, tako da. Za one koji nisu bili na sajmu, možda će ih zanimati informacija koliko je od prilike prosječna ploča koštala. Pa bile su od 20 do nekih tako 40-50 kuna, ali ja pretpostavljam da do trenutka kad sam ja tamo došla već su nekakvi ti rariteti, te stare e, ploče bile rasprodane, tako da neke paprene cijene sam možda mm. zbog toga Nekakvi unikati možda i, i više da, Dobro, ovo je sajam pa, pa se nekako i očekuje nešto niža cijena nego možda u specijaliziranim dućanima, ali ne bi ni, ni puno veća onda vjerojatno cijena bila u samim dućanima. Pa možda moramo i itp Peo, početi isto slušati vinile da saznamo te neke informacije. Sve se to događalo ispred Palaha i kakva je bila atmosfera općenito i unutra i vani? Da, tako je. Događalo se u Kružnoj, baš ispred Palaha i bilo je lijepo jer je vrijeme je eh, bilo jako lijepo, znači nije, nije, nije vrijeme omelo eh, ovaj sajam, ne znam, meni je, meni je bilo baš zanimljivo proljetno. vidjeti. Da, tako proljetno, baš lijepa atmosfera, onako opušteno, malo vjetrić, ovo, ono, nasmiješenih ljudi koji su došli jednu subotu ovako provesti u okružju glazbe. Da, da, jako puno. Je li se puštala glazba i e, sa samog sajma, je li možda neko donio gramofone pa, pa onda... je, da, ja iskreno nisam vidjela gramofon, ali nešto je sviralo u pozadini, pa nadam se da je bilo s gramofona. Ako ništa drugo ispala kao su puštali na razglas. <laughs>